Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ 9 մաս կամ 9 մասանց եկեղեցին գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղ եւ Կուսապատ գյուղերի միջև հին Մոխրաթաղ գյուղատեղի տարածքում։ Եկեղեցու կառուցման տարեթիվը համարվում է 1881 թվականը։ Եկեղեցու հյուսիսային պատին պահպանվել է արձանագրություն։ Նույն ժամանակաշրջանի մեկ այլ արձանագրություն էլ սեղանի կառուցման մասին է եւ պահպանվել է խորանի հյուսիսային կողմում։ Սակայն եկեղեցու պատերին ագուցված 12 եւ 13-րդ դարերին եւ ավելի ուշ շրջանին բնորոշ խաչքարերը, եկեղեցու ճարտարապետական հորինվածքի փոփոխությունները, շուրջ եղած տապանակարերն ու տապանագրերը վկայում են, որ եկեղեցին գոյություն է ունեցել ավելի վաղ, իսկ հետագա դարերում անընդհատ նորոգումների է ենթարկվել։ Հյուսիսային պատին ագուցված խաչքարերից մեկն արձանագիր է եւ թվագրվում է 17-րդ դարով։ 1776 թվականին ինը մաս եկեղեցին մի ավետարան է նվերստացել, որն այժմ պահվում է Մաշտոցյան մատենադարանում այն կարինում տեսել 40 գորուշով գնել եւ եկեղեցուն է նվիրել շուրջ 30 տարի Մուղնու Սուրբ Կարապետ վանքի միաբան Մաթեոսի որդի Մկրտիչ Վարդապետը ով ծնունդով ի երկրեն աղվանից ու ի գավառեն Չարաբերթու, ի գյուղեն Մոխրաթաղու ի հազգեն Մաթոսանց Շահնազարին։ Եկեղեցու բարավորի վրա եւս կա պահպանված արձանագրություն։ Եկեղեցին ուղանկյուն հատակագծով միանավ սրահ է, արևելյան կողմում կիսաշրջանաձև խորանով, որի միջի հյուսիսային եւ հարավային կողմերից բացված են դռնաչափ մուտքեր, որպես փոքր խորաններ, որոնց կողքերին էլ մեկական պատրհաններ։ Իսկ ավանդական տեղում Հյուսիսային պատում պահպանվել է մկրտության ավազանը։ Եկեղեցին ունի 1 արևմտյան կողմում բացվող մուտք։ Լուսավորությունը ստանում է թվով 5 պատուհաններից, որից 3-ը բացվում են հարավային, մեկը արևմտյան, մյուսն արևելյան կողմերում։ Թաղն ամբողջությամբ փլուզված է, բացառությամբ խորանի հատվածին։